Kavri bağrım tar bo'ldi aziz vatan Türkistan. Müslümanlar xor bo'ldi aziz vatan turkiston kavri bağrım tar bo'ldi aziz vatan Türkistan. Müslümanlar xor bo'ldi عزيز وطن Türkistan haqiqatni tushunmay bir biriga ishonmay tog'utlarga qul bo'ldi ahli vatan turkiston haqiqatni tushunmay bir biriga ishonmay Tağutlarga kul boldi Ahli vatan Türkistan Edesin el gözü yaş Mezlum vatan Türkistan Burnum üstün katı baş Mezlum vatan Türkistan Edesin ilk yaş Mezlum vatan Türkistan Burnumuzdan kattı baş Mezlum vatan Türkistan Zulümler iş ketti Zindanlar toş ketti Bu vaklarda ne günah Ah Huda ah Türkistan Gülistan Zulümler iş getti Zindanlar toş getti Bu vahlarda ne günah Ah Huda ah Türkistan Müracaat sizlerge ahli vatan turkiston duo qiling bizlarga ahli vatan turkiston sobit bo'lsa qalbimiz nusrat bersa rabbimiz hamon yetarmiz sizga aziz vatan turkiston murojaat sizlarga ahli vatan turkiston duo qiling bizlarga ahli vatan turkiston sabit bo'lsa qalbimiz nusrat bersa rabbimiz omon yetarmiz sizga aziz vatan turkiston murojaat sizlarga Ehli vatan Türkistan Dua kılın bizlerge Ehli vatan Türkistan Sadık olsa kalbimiz Nusret verse Rabbimiz Aman yeter sizge Aziz vatan Türkistan